بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الله الحمد لله كتاب sudah من banyak بين فائدة juga nasihat والتوجيهات jihad برا مشايخ masyayikh برا أساتذة dan anak pribadi sendiri telah bersama antum pada dua pertemuan dan anak itu ketika itu berharap pertemuan yang kedua adalah pertemuan terakhir tapi Allahul musta'an mukrahun akhawaka wala batal terpaksa dan bukan jagoan karena lelha anak enggak bisa menolak fal asal dan pada asalnya anak enggak tahu mau apa yang anak sampaikan. Sudah hampir habis barang dagangannya. Allah, Allah musta. Ala kul mungkin anak bersama antum mengulang apa yang telah disebutkan oleh Ustaz Abu Hudaifah dan juga Syekh Abu Usama Rabi' Eh, hafizahum Allah yakni terkait seputar salamatul qulub kebersihan hati dan juga at-ta'awun wal-'afw wal-hasad yang kita perhatikan sebagian ikhwah atau sebagian kita terjatuh pada wa yuhzin dan sangat menyedihkan ma'akillatina sedikitnya kita wa takalubul a'da dan yang di gelas yang di wa takalubul a'da dan bersatunya musuh-musuh as-sunnah terhadap salafiyin kemudian hasil ma bainana yang terjadi di antara kita dan sebenarnya ayuhal ikhwa amrun tabi'i ya manusia yakhtalif dia perkara tabi'i wa qulubut tayyibah hati-hati yang baik as-salihun qad yaqa fi zallah bisa terjatuh dalam ketergelinciran dan juga kesalahan. Lakin nu'alij kita berusaha untuk mengobati wa nakunu uqala dan kita menjadi orang-orang yang berakal fi muwajahatil khilaf dalam menghadapi menyikapi al-khilaf. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian merupakan sebab turunnya ayat wala ya'tali ulul fadli minkum was sa'ah ayutu ulil qurba والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قصة الإفك كسة عائشة رضي الله عنها تخلف عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم dan ketika itu masih muda syabah takhallaf terbelakang ketika itu tertinggal dari kafilah Rasul alaihi wasallam kemudian bertemu dan ditemani oleh salah seorang sahabat yang mulia Sufwan. Fa al-munafiqun orang-orang yang mereka menginginkan syar terhadap kaum muslimin tarabbasu mereka menunggu kesempatan untuk yuhdithu thulma fi shufufil muslimin untuk mencipta atau membuat sebuah lubang atau keretakan pada barisan kaum muslimin maka mereka mendapatkan kejadian tersebut ba'da takdir Allah Subhanahu wa taala setelah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Fahasal ma hasal, mereka kemudian menyebarkan al-if bahwasanya kada kada kada. Sehingga khada fi Aisyah radhiyallahu anha sinfan. Terjatuh pada fitnah ketika itu fitnatul if dua jenis manusia secara umum. Yang pertama munafikun, orang-orang munafik yang mereka menginginkan syar. Yang kedua ba'da sahabah, sebagian sahabat salihun, orang-orang saleh. Qulubuhum tayyibah, hati-hati mereka baik, bersih. Min al-ithm dari dosa, dari ghil, kedengkian, hasad. Sebelumnya sebelum kita masuk Al-Imam Al-Bayhaqi dalam Kitabul Iman mengeluarkan asar dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasul alaihi wasallam nazara ila qulubi ahli al-ard fawajada qalba Muhammadin khairal qulub fastafahu li nafsi maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati penduduk dunia maka Allah dapati yang paling baik hatinya adalah hati Muhammad alaihi wasallam fastafahu li nafsi maka Allah pilih Muhammad untuk dirinya wabta'athahu bi risalati dan Allah utus Muhammad untuk membawa beban risalah ثم نظر إلى قلوب أهل الأرض بعد قلب نبيهم kemudian Allah melihat lagi kepada penduduk hati penduduk dunia maka Allah dapati hati terbaik setelah hati Muhammad adalah hatinya para sahabat fastafahum li nafsi wa ja'alahum buzara'a nabiyhi maka Allah pilih para sahabat dan Allah jadikan mereka buzara para pembantu yang mereka membantu Muhammad alaihi salatu untuk menghusung dakwahul Islam Fa para sahabat khairul qulub, hatinya paling baik mereka yang memikul dakwah. Namun qaddar Allah ketika waqa'a al-fitan, ketika terjadi fitnatul 'if wal kadhib idza ruddid qad yusaddiquhu as-salih. Kedustaan kalau diulang dan diperbanyak Terkadang seorang yang saleh qalbuhu tayyib yata'athar terpengaruh karena kasratul yuraddid Maka ketika itu para sahabat sebagian sahabat mereka khad, mereka ikut berbicara seperti ucapannya al-munafiqun. Termasuk salah seorang sepupunya Abu Bakar Mistah bin Uzatha ibn Khalat Abu Bakar radhiyallahu anhu ikut terbawa. Akhirnya Abu Bakar bersumpah tidak mau memberikan nafkah karena Mistah ini seorang fakir ikut hijrah maizahnya penghidupannya itu ba'dallah azza wajalla kemudian infak dari Abu Bakar ketika dia ta'athar ikut khad Abu Bakar bersumpah tidak mau apa memberikan apa yang selalu dia berikan kepada sepupunya karena ketika itu Abu Bakar tersakiti Kif bint tahirah Anak wanita yang suci tahira zaujun nabi kemudian sepupunya ikut apa? Yahud fiha. Dan biasanya ayuhal ikhwa kezaliman terjadi terhadap kita dari keluarga, dari kerabat, dari teman, dari orang-orang yang kita percaya itu lebih sakit daripada kezaliman dari orang yang tidak kenal. Oleh karena itu salah seorang penyair Arab mengatakan wudhulmu zawil qurba ashaddu madadatan ala alqalbi min waq'il husamil muhannadi kezaliman seorang yang dia itu dekat dengan kita itu lebih sakit daripada hati diiris sembil apa namanya itu sembilu ya itu lebih sakit وظلم ذوي qurba أشد madadatan ala alqalbi min waq'il husamil muhannadi sakit memang sampai setingkat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa yang enggak mentazkiyah hatinya Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da tazkiyatillah azza wajalla. Setelah Allah mentazkiyah merekomendasi hatinya Abu Bakar. Bersumpah maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tadi, "Wala ya'tali ulil qurb ulil fadli" فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُوا أَلَا تُهِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Setelah turun ayat ini Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali kepada apa yang telah dia ajra biasa memberikan kepada Mistah bin Uthath dia maafkan jadi ayuhal ikhwa terkadang as-salih kalbu tayyib hatinya baik ma yuridul fitan dia enggak menginginkan fitnah wala yurid idrar bi ikhwanihi dia enggak mau memberikan madarrah menyakiti saudaranya lakin sya'nul bashar manusia qad yata'athar terjadi terbawa dengan apa yang ada di sekitarnya. Wahad Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam uhjumhum waruhul qudus ma'ak Hasan ibn Thabit penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela Rasul alaihi wasallam dengan puisinya kata beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan ibn Thabit serang celah Quraisy dan Ruhul Kudus bersamamu. Lahu ashadu alaihi min rashkihim bin nibal. Puisimu terhadap mereka itu lebih lebih lebih lebih mengena dan lebih mengalahkan mereka dibanding kita memanah mereka dengan apa? anak panah. Itu pun radhiyallahu anhu ikut. Ikut-ikut apa? Terbawa dalam ucapan yang mirip dengan ucapan munafikin Wama yuriduhu aslam Dia enggak menginginkan fitnah Wa qalbuhu tayyib Lakin al-insan Manusia kadang dia terbawa Lighufla Wukathrat maya durhawla Dan antum bisa kita bisa melihat fitnah yang terjadi Antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah radhiyallahu anhu kisahul Jamal kisahul Siffin terbunuh dalam satu malam pertempuran 70 ribu dari kalangan kaum Muslimin sebelah dan sebelah pihak 70 ribu Wasuhaba tadi yang sudah disebutkan oleh Al Ibnu Mas'ud, qulubuhum thayyibah, enggak ada hati yang lebih baik daripada mereka. Lakin fitan dan ahlu syarr yadus wa yatarabbas bil mu'minin was-salihin. Terjadi apa yang terjadi? Kemudian setelah selesai perang Jamal, Ali bin Abi Thalib masuk bertemu dengan dia salah seorang anaknya Talha Imran bin Talha radhiyallahu anhu. Kemudian Ali membacakan ayat yang sudah dibacakan oleh <clears throat> sebutkan oleh Syekh Abu Usama wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan dan akan kami cabut ya kedengkian permusuhan dan mereka menjadi ikhwan dalam surga Allah azza wajalla kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arju an akuna ana wa abuka saya berharap ayat ini diturunkan untuk saya dan bapakmu, Tulha. Coba. Maka ada orang yang di sekitar Ali radhiyallahu anhu bukan dari kalangan sahabat. Mereka mengatakan Allahu a'dal min dzalika. Mereka mengomentari ucapan Ali bin Abi Thalib, Allah lebih adil daripada yang demikian. Taqtuluhum bil ams wa takunu ikhwana al-yawm. Ya. Kemarin kamu baru membunuh mereka, berperang bersama mereka dan di hari ini kamu menjadi teman, bersaudara. Faqala Ali bin Abi Thalib, "Quma ila ab'adil ardi wa ashaqiha." Kata Ali bin Abi Thalib, "Kalian berdua lebih baik tinggal di negeri yang paling jauh." Maksudnya apa? Dalam kehidupan labud terjadi khilaf bainana. Kesalahan pendapat, kesalahan kada. Lakin nakunu ikhwan. Tetap kita adalah ikhwan. رضي الله حفظكم الله وحفظ المسلمين kita kembali Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu saat selesai uh, kisahul ifk dan turun ayat tabri'ah tabri'ah dari Allah untuk Aisyah radhiyallahu anhu dia mengucapkan sebuah puisi hasanun ruzanun la tuzannu biribatin wa tusbihu gartha min luhumil ghawafili Yang maknanya dia memuji Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini seorang wanita yang afifah menjaga dirinya, akalnya sempurna. Orang yang tidak pernah menggibahi orang lain. Tusbihu ghorsa min luhumil ghawafili. Dia enggak tahu apa yang makar yang terjadi terhadap dia Aisyah radhiyallahu anha. Wafilan dia enggak tahu. Apa jawaban Aisyah ketika mendengar pujian dari Hassan bin Thabit ba'da makhad? Setelah apa? Setelah dia melakukan yang dia lakukan bersama Eh, fitan yang terjadi di zaman itu. Kata Aisyah masih ada dalam hatinya dan itu tabii, tabiat manusia. Lakinnaka lasta kadzalik kata Aisyah akan tetapi kamu ya Hasan tidak seperti itu. Maksudnya maksudnya Hasan pernah terjadi pada apa yang terjatuh padanya dia terjatuh padanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu di hari-hari itu setelah Hasan bin Sabit mengucapkan ucapan itu dan bentuk Udur meminta maaf Hassan bin Thabit kepada Aisyah. Aisyah tidak mendengar satu orang pun mencela Hassan bin Thabit kemudian dia meninggalkannya. Tidak. Tetap Aisyah akan membelanya bahwasanya Hassan kata dibela dan dipuji oleh Aisyah. Kenapa? Karena mereka tahu hadir qulub qulub thayyibah. Hati-hati ini adalah hati-hati yang baik. Lakinnal fitan, lakinnal mashakil wa al-insan fitan problem dan terkadang dia enggak menginginkan tapi kondisi menyeret dia pada perkara tersebut. Oleh karena itu ayuhal ikhwa nakunu uqala fi khilafina kita hampir setiap kita mempunyai permasalahan seperti khilaf bain al-akh wa akhihi bain kada wa kada lakin yu'alaj bi tariqatin tayyibah wal afu was safu tayyib memberikan maaf dan tanasa melupakan apa yang terjadi itu ahsan. الإمام السعد رحمه الله مغتكن إن من سمات العالم أو طلب العلم كما قال الإمام السعد رحمه الله termasuk tanda seorang alim atau seorang talib ilm yataghafal an ba'd al-umur dia berusaha untuk melupakan sebagian permasalahan ya dia merupakan sebagian permasalahan dan kita insyaallah berusaha seperti apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda al-imam muslim rahimahullah la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ya ikhwana jangan saling hasad ya jangan saling tanajasu tanajasu itu seseorang mau membeli sesuatu kemudian orang yang tidak suka kepadanya dia datang menambahkan misalkan yang A mengatakan saya membeli dengan seribu yang tidak suka datang enggak saya dengan 1500 misalkan Maksudnya qasdul idrar bil awal. Dia yang menginginkan idrar dengan yang pertama. Wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan saling membenci, jangan saling kemudian membelakangi. Ya. Rasul alaihi wasallam yarbitu as-sabab bil bil musabbibat. Perkara yang dia akan melahirkan perkara setelahnya al-hasad dia melahirkan tanajas. Tanajas dia akan melahirkan saling membenci saling membenci dia akan melahirkan saling apa? Tadabar, saling membelakang. Dan Rasul melarang seperti itu. Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Perintah kuno ibadat Allah ikhwana." Jadilah kalian eh, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara wali wala yabi' ba'dukum ala bai' bai' akhi. Dan jangan sebagian kalian menjual atau membeli sesuatu yang ingin dibeli oleh saudaranya. Dan ini dikatakan oleh sebagian para ulama, kenapa Rasul mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i <laughs> setelah beliau mengatakan la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru? Karena at-tanafus fi syai, bersaing dalam sesuatu itu bisa menyebabkan apa? Al-hasad, tanaj, tahasud, wa tanajus, wa tabaghad wa tadabur. At-tanafus fi syai' Hatta fi syira dalam jual beli perkara dunia, idza tanafasal insan qad yuhlikuhum. Bisa menyebabkan manusia itu hancur. Makanya dalam hadis Umar bin Al-Muzani Rasul mengatakan Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakathum. Dibukakan bagi kalian dunia fatanafasu kalian berlomba kemudian kalian berlomba seperti berlombanya ahlul kitab maka kalian akan dihancurkan oleh dunia dan persaingan tadi sebagaimana dunia dan persaingan apa? persaingan telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian oleh karena itu kata para ulama filhaya dalam kehidupan kita dalam pergaulan kita ya bainal ikhwa al-insan dia qad yatanazalan ba'dil umur misalkan kita ingin sesuatu ingin beli tapi ada saudara kita yang mau beli maka kali pertama kita yang mengalah Kali kedua yang tadi B seharusnya dia mengalah, jangan ngotot dia terus. Demikian pula dalam sebuah eh, institusi misalkan pendidikan atau dakwah. Kadang kita berbeda pendapat A sama B. Yang pertama A mengalah, yang kedua B-nya yang mengalah. Yang ketiga C mengalah, yang keempat D-nya sehingga apa? Al umur dia yamshi tayyiba. Tapi kalau ngotot-ngototan, wah itu enggak akan selesai. Makanya Rasul mengatakan la yabi' ba'dukum ala bai' ba'd isyarah supaya dalam kehidupan kita yatanazal insan fi ba'd al-umur walaupun dia menginginkan ya sudah. Supaya apa? Yamshi al-umur wa nakunu ikhwa sehingga kita menjadi apa? Al-ikhwa na'ish ala sunnah meninggal di atas hidup di atas sunnah dan meninggal di atas as-sunnah. Al-umur ayyuhal ikhwa qasirah. Umur ini dia pendek. Wal ayyam qaribah dan hari-hari ini dia dekat. Kalau kita kemudian tersibukkan dengan itu, man nu'id li anfusina azzad. Kita enggak bisa mempersiapkan untuk diri kita azad. Wallahi sebagian kita saja sehari enggak mampu baca Al-Qur'an satu juz. Tidak tidak mampu. Jujur, enggak mampu dia. Tapi kalau dahal fil fitan, dia paling semangat dahul fil khilaf dia paling semangat baca satu juz saja enggak mampu dalam sehari itu pun malas oleh karena itu kita kunu uqala nuqbil ala anfusina kita masing-masing menyibukkan diri kita dengan diri kita dan al umur sudah Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada ahlinya wa na'ish tayyibin na'ish ala as-sunnah wa namutu ala sunnah dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla wa naza'na Allah Subhanahu wa taala angkat dari hati-hati kita al-ghil kemudian Allah masukkan kita bersama ke dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ana kira ini cukup mudah-mudahan bermanfaat ya ila huna walhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh